Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marijas studijas viesiem. Ik pirmdien, 2013. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Pūkstens ir 13 un 2 minūtes, un šodien studijā esmu aicinājis 70. un 80. gadu Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra baleta prīmu, horeogrāfi, arī starptautiskā Baltijas baleta festivāla idejas autori un festivāla direktori Litu Bēris. Sveicināt, Lita! Labdien! Jūsu mūžā bijis iespaidīgs lomu skaits – dejots ir daudzās valstīs, gūtas ir starptautiskās balvas, konkursos piedalījusies, bet uh, bērnība ir pagājusi te pat Toņikalnā, kur atrodās mūsu rādījuma arī studija. Tieši tā, un esmu priecīga, ka es esmu šeit, un atkal braucot par šīm skaistajām Toņikalna vietām, man ir brīnišķīgas atmiņas, un atmiņas par to, kā viss sākās – Un sākās bez šaubām viss ar deju. Jelgavas ielā. Un es vienmēr, kopš es sevi atceros, es vienmēr dejoju no manas mājas līdz trolēbus pieturai, dejoju un sagaidīju tēti no darba, un mēs dejojām atkal atpakaļ uz māju. Un kā tā mūzika skanēja iekšēji? Jā, tas skan cilvēkā iekšā, tu pat izdomā, ko tu gribi dzirdēt, jā? Ja? Ah, un, eh, un, un vienkārši dejo un, un kusties, un to visi ieli jau zināja, ka es dejoju līdz trolejbusam, un tad mēs dejojam atpakaļ. Tā tas sākās, bet kopš es arī sevi atceros, ah, mana māte arī eh, mani uh, vedināja un faktiski mētiecīgi vedināja uz deju, jo viņai šis sapnis neizdevās – un eh, būt par eh, dejotāju, par balerīnu, un līdz ar to, kad es rados, tad bez šaubām man citas domas nebija, man jākļūst par balerīnu. Un tāpēc viņi mērķiecīgi darbojās un nodarbojas uz mani, un eh, mana mm, Marija Garševic, kura bija nacionālā baleta, arī dejotāja, man bija pirmā skolotāja un pirmās studijas, slavenais Arvīts Ozoliņš, kas arī vēroja mani kā mana sekmes uh, dejā un ko es protu, ko es varu, cik es esmu izcila, cik es esmu radoša, fantāzijas apgarot un cik es esmu spēcīga un cik es esmu ķermeniski atbilstīga šim uh, grūtajam, jā, grūtajam darbam. Jā, bet kā bija to sagatavoties tam visam tīri e, psiholoģiski, ja tā ir liela slodze, liels e, darbs jāiegulda, lai nu, nonāktu pie šiem rezultātiem? Jā, vēl nebija septiņi gadiņi, kad es... Uh, Uh, jau iestājos um, Rīgas baleta skolā. Nu, nevarēju jau pašlaik tik agri vēl iestāties. Tagad ir no desmit gadiem tu vari iestāties. Es domāju, ka tas ir pavēlu. Tur bija arī pamata uh, apmācība, Bet, tur citi bija, priekšmeti. Jā, jā, arī citi uh, priekšmeti, Emīļa Dārziņa skola, ja, Un tad ir baleta skola. Uzreiz mēs jau bijām kopā. Kaut arī tajā laikā vēl nebija jaunā mm, dārziņa skola un baleta skola uz, uz, uzbūvētas, bet mums bija dažādās vecrīgas um, ielās un skaistās ēkās mūsu baleta skolas Milšielā. Uh, trīs, kur arī Miša Barišņikovs ar mums mācījās un, un darbojās. Un, un tad bija eh, Mārsteļielas um, stūris, arī brīnišķīgs ēka, tāda jūgenda ēka, var teikt, un, un, Un, jā, tad bija liela skriešana no dārziņa skolas, kur bija um, tagadējā muzikas akadēmijā, kur mēs, mēs vispār izglītojošos priekšmetus, un tad notiks, un tad jau pēdējās klasēs bija um, jau uh, darbs un treniņi jau Nacionālā operā pēdējās klases. Ja? Tā kā, mm, jā, tas jau tā sagatavoja mākslinieku uz šo izaugsmi, ja? uz, piln, uz pilnbriedu. Un man vēl gandrīz nebija 17, mm, es pabeidzu skolu izglītību un man pieņēma Nacionālā baletā. Un, eh, jā, agri sāku strādāt, pelnīt. Un, nu, tā tas tā agrāk bija tā. Jā, skatos, mēs, protams, redzam šo spožumu un e, šos laurus un, un, un aplausus un ziedus un visu to novērtējumu publikas, bet e, kāda, kāda ir tā ikdiena un darbs balet māksliniekam? Sūra, grūta. Ar caur sviedriem? Nekas tā īpaši neatliek, citi varbūt bērni priecājās, draiskojās, taisa dažādas nebēdnības, mums vienkārši nebija laika to darīt. Mums bija mūsu mērķis, mūsu darbs, ko mēs mīlējām, un mēs virzījāmies e, par šīm izglītības kāpnēm, sevi nostiprinot, sevi izglītojot, līdz jau eh, briedumam, līdz 17 gadiem, un tad jau ar pilnu krūti eh, sākām eh, strādāt. Jā, šī profesija nav vienkārša, nav viegla, bet viņi ļoti mobilizē jaunu cilvēku, ļoti mobilizē. Jā, tas, tas mm, dod viņam tādu mērķi, un ideja, uz ko man tiekties, ja? jo tas jau ir ļoti būtiski. Uz ko tam bērnam tiekties, ja? un ja man ir mērķis, tad es nekad nenoiešu no ceļa. Bet kurš bija tas brīdis, kad nāca tā apziņa, jā, es esmu, uh, es daru šo darbu, kas uh, būs man nākotnes profesija. Nu, septiņos gados noteikti vecāka aizved uz baleta studiju, bet nu kādā brīdī tu apzinies, jā. jā, es lepojos ar to, ko es daru. Ar to ir jālepojās no pirmās klases. Un tev it sevišķi, ja tu vēl sāc, teiksim, bērni piedalījās arī operas baleta izrādēs operā. Un eh, tas jau bija ļoti nozīmīgi. Tas jau mobilizēja, kad šīs milzīgās skatūs ar tik daudz skatītājiem. Es riekstkoži izrādes, Don Quixote izrādes bija bērni un um, eh, Gulbezerā, Raimondā. Visur, visur bija uh, bērni, ja? Tā kā tas jau dotam cilvēkam atver acis, ja, uz to nākotni, kas kas man var sagaidīt, un tas dod varbūt arī to spēku un izturību. Tas ir kā sports. Tev ir mērķis, uz ko tu ej. Ja? Nu, jā, un pirms katras izrādes ir arī savi citi tērpi un, protams, skatuves partneri un kā šī sadarība tiek veidot ar partneru dejām. Nu, kostīms tas ir ļoti e, būtiski arī, un, un bez šaubām, ka tev ir jānoskaņo tieši tāpat kā teātrī vai, vai dramatiskie aktieri, kā es vienmēr brīnos, kā aktieris var atcerēties visu šo tekstu, pieblīvēto filozofisko, ja kā viņš to var, bet tad man prasa, bet kā tad tu vari atcerēties visu gulbezeru, e, dejas valodu, ja kā tevī tas ir, bet tas tas nāk, tas tu jau izstrādā to gadu gaitā, tev izglītība arī dod e, to, ja mums ir savu terminoloģiju, franču e, e, terminoloģiju, ja, kur ir šie, šī horeogrāfija, šī soļu virknējumi, ja, un es mācos vienkārši, ja, atceros. Jā, un, un tūdaļ pēc tam jau bija iespēja arī mācīties vēl tālāk Maskavā, toreiz bija arī šī metropola, bija pie, pie izciliem baletmeistariem, dziedātājiem, kas joprojām arī rada mm, tādas, nu tā Krievu klasiskā deja un balets opera. Jā, kas viņiem ir ļoti spēcīgi līdz šim brīdim, un to noliegt nevar. Uh, un toreiz tas bija ļoti interesanti un uh, saistoši. Es nolēmu braukt uz turieni, jo mani gadi, kad es stājos 89. vēl pasauli nebija tik atvērta. Un mēs nevarējām tā vienkārši aizbraukt kaut kur uz, uz Šveici, vai uz Franciju, vai uz Angliju. Nu, vienkārši mācīties, ja? nu, kā tagad. Nu, vienkārši viss ir pieejams, viss ir brīvs. Un, un, Um, tad tu vari, bet mums bija citādāk, un bez šaubām šī uh, baleta augstākās virsotnes bija, eh, bija tur un strādāja arī dejo lielajā teātrī, ja, par ko arī ar Māju Plisecku, arī kopā ar Māri Liepu, kopā ar kuru man bija brīnišķīgs viesizrādes Francijā, Leonā, ja Gulbjazera izrādē, ar ko es ļoti lepojos, ja, un tā man bija fantastiska skola, es tikko biju sākusi dejot Gulbjezeru, un manu partneri vienkārši nepalaida pēdējā mirklī uz ārzemēm. Nu, kā mums to darīja? Ja? Mm. Vienkārši mm, nedrīkst braukt un, un, un, un sēdi represēji faktiski. Neizturēja dokumentu pārbaudi. Jā, un zvans uz, uz, uz eh, Maskavu no mūsu Aleksandra Lemberga. Māri, palīdzi lūdzu Litai, palīdzi lūdzu Litai uh, Gulbezerā, dejo lūdzu princi. Mārim vairs nebija 18 gadi, bet uh, viņš piekrita un mums bija grandiozas viesizrādes. No sākuma viņš manis bija ārprāta satraukusies. Šis satraukums man gāja līdz matu galiem pilnīgi, ja, milzīgā auditorijā, milzīgā teātrī ar orķestri un, uh, Un viņš apstādina to orķestri, iet mēģinājums, viņš apstādina visu orķestri. Viss izbrīnās, skatās, kas notiks. Mēs 45 minūtes sēdējām uz rampu, un Māris man stāstīja, ko mēs darīsim Gulba ezerā, kā mēs interpretēsim, kāda ir šī izrādes filozofija, ko mēs gribam panākt ar šo dejojumu, ja, ko mēs gribam dot šim skatītājam, kādu, kādu rezonanci. Un pēc tam viss atsākās, sāk spēlēt orķestrs, un mūsu izrāda aizgāja. Pēc pirmās izrādes man bija pilnīgs, var teikt, ģībonis. Es pat nespēju uz, uz uh, paklanīšanos iziet. Māris saka, nu ko tu tur tagad ne, nevari, nu taču ātrāk. Beigās pēc 18. izrādes. Es viņam teicu, Mārī, visi jānāk, jānāk, ko tu tur ne, nevari tagad? Lūk tā, viss ir, tas viss ir treniņš, pieredums, jā, tātad psiholoģija, un um, jā, tā tas aizgāja toreiz. Jā, skatītāji ir, mm, skatītāji mm, operas un baleta teātrī, nu, reizēm iet uz baletu tikai atsevišķi, reizēm iet uz operu, bet ir opera un balets kopā. Kāda ir šī kopsadarbība ar, ar, ar vokālistiem, ar kori, ar, Saucību. Nu, nebija jau mūsu laikā arī tik daudz tādu, kur mēs tad bija atsevišķi, teiksim, horeogrāfisks eh, tādas miniatūras un tādi iestarpinājumi, kas bija dejotājiem, ja, operās. Un tam līdzīgi tāpat Traviatā bija, tāpat Aidā un eh, vēl daudzās operās, kur arī bija dejotāji. Nu, tev ir jāatrod sava vieta šajā vokālistu skaistajā uh, Mm, skaistajā plējādē un skaistajās balsīs, kas tur skan apkārt. Ja? Tas tev faktiski iedvesmo, ja šī sadarbība arī ir ļoti svarīga. Un tā ir interesanta un ļoti aizraujoša. Nu, kuri no deju partneriem ir tie, ar kuriem, nu, kurus joprojām atceries? Nu, tas aizies ar mani kopā, tas nekur nav palicis. Viņi jau tepat vēl ir laikabiedri. mani laikabiedri. Mm -hmm. Bez šaubām Viesturs Jansons, kā viens no, no pirmajiem uh, maniem uh, partneriem, un Aleksandrs Rumjancevs, ja, kas bija izcils Toriadors Karmenā, man bija tas gods arī uh, dejot Karmen, ar ko mēs apbraucām arī puspasauli un uh, Raimonda Paula uh, izcilākām miniatūrām un mūzikām. Um, Jā, tad man bija eh, Leimanis. Um, krūmiņš, jā, arī nodejoja ar Aivaru uh, Leimani, uh, Žani Bīviņu un, un uh, daudziem, daudziem vēl citiem Aldi apsi un uh, jā, man, es esmu bagāta ar partneriem. Jā, Tas toreiz, nav vienkārši. Tur bija arī operete un opera, un operete vienmēr nu, tā kā palika tādā mazākā plānā, vai tā tā var uzskatīt, ka balets tomēr bija pa galvsties augstāk? Nē, nu, balets ir mm, balets, Klasika. viņam ir attiecīgi, ne, ne katrs var nodejot, uh, šo ļoti sarežģīto baletu, kla, klasiskos, viskaistos baletus, kas mums ir. Viņi ir daudz, un paldies Dievam, ka mūsu nacionālais balets to vēl spēj darīt, un ir repertuāros gandrīz viss klasikas izrādes, klasiskās izrādes, ja? tā kā, lai Dievs dod noturēt šo spēju, ne katrs teātris ir spējīgs noturēt uh, šīs klasiskās izrādes, jo, jo tur ir šis visaugstākais līmenis, tā ir balerīna un dejotājs, kam ir jāiztur šis ļoti specifiskais dejas veids, balets. Jā, baleta, valet, eh, baleta valoda ir ļoti sarežģīta, grūta, tehniska, moderno, tu vari vēl kaut ko ar improvizāciju, ar savu aizrautību, ar savu emociju, ar, ar eh, ķermeņa eh, plastiku, šo valodu vairāk izteikt sev, bet klasikā ir tas kanons, Un vai nu tu vari to, vai nu tu nevari to izdarīt, ja? gan vīrietim, gan sievietei. Ja? Tehnika ir ļoti sarežģīta, un to mēs strādājam 8, 9 gadus. Mēs ar uh, Zitvērs un Alu Saharovu mācījāmies 10 gadus, jo mums nebija tik daudz, mēs nevarējām nobeigt, mums neviens neņēma darbā, jo mēs bijām pa jaunu. Mēs bijām tikai 16, 17 gadu veci. Uh, Ja, tā kā nu, mēs mācījāmies desmit gadus, un jā, tā ir liela atbildība dejot klasiku. Un arī tagad, kā aizjot uz klasiskām izrādēm, ja, nu, tu jau izdejo visu to līdzi. Tava dvēseli jau dejo līdzi, ja, un uh, tas tā nav vienkārši nosēdēt uz, uz klasisko e, izrādi, kur tu pati esi radījusi un, un, un dejojusi. E, bet e, tur rās meitenes un ir interesants personības. Arī mūsu laikā, ja, uz ko ir prieks, bez šaubām gribētos vēl vairāk lomu, radīt lomu, kur ir interesanta gan sev, gan skatītājam. Tas ir ļoti būtiski. Ja cik svarīgi māksliniekam eh, nu, būt eh, sajust šo atgriezenisko saikni ar skatītāju? Nu, skatītājs vai nu pieņem, vai nu nepieņem. <laughs> Jā, tas ir tā. Teiksim, mūsu laikā vairāk gāja vai nu Zitsars izrādes, Laristu Īsaus izrādes, Lord Ļupčenko izrādes, Lits Beiras izrādes. Savu ja? fani bija. Nā, jā, nāca uz, uz personībām, tieši to pašu par um, vi, dejotāju vīrieti, ja? un viņu lomām arī nāca uz, uz šīm personībām. Tātad kaut kas tur bija saistībā gan ar teātri, gan dramatisko teātri, ja? jo mēs jau gatavojam šo lomu, loma arī Gulbezerā. Tas jau ir lomas, tie ir dzīvi cilvēki, labi, varbūt tur ir fantāzija, ja, vai kā, bet tu jau to izdari tā, kā cilvēks to pārdzīvoja, un skatītājs to visu saprot. Un, ja viņš saprot, tad viņš nāks otrreiz. Viņam būs interesanti. Tā nebūs tikai plika tehnika, ja kur viņš aizies 32 foetē, ko viņš nogriezīs, vai um, 10 piruetas vīrietim. Ja. Nu, tas neizšķir to būtību. Ir ļoti svarīgi ielikt šo, šo saturu, šo aktieru meistarību, šo dramatismu, ja, arī baleta izrādē. Man jau tā šķiet, ka šobrīd cilvēki vairāk uh, saprot, vairāk izglītot, sagatavot iedzīvoti un pērk šīs biļetes, kaut arī tās maksā dārgi. Jā, agrāk mhm. eh, nu, par, par tiešām pa 3 rubļiem, pa 4 rubļiem, pat laikam pa kapēkām varēja dabūt tur augšā eh, studentu biļetes. Eh, un tad zāles īsti arī nebija reizēm pilnas nemaz. Uz baletu de, bija. nebija. Ne, ne, vienmēr bija pilnas, uh, pilnas izrādes, varbūt ar operas izrādēm dažreiz bija. Nu, kā bija, Jā. vai ne, varbūt netik gluži uh, eh, biesātināts, bet, eh, bet uz baletu vienmēr nāca balets ļoti, ļoti patika. Tā bija inteliģentā publika. Kaut aizrāva, aizrāva, ja tas viss. Arī tagad tieši tāpat notiek. Tā, tagad ir nācis laikmetīgais, modernais, uh, iekšā, ja eh, daudz horeogrāfi, eh, pasaules horeogrāfi brauc un kaut ko dara mazāk mūsu eh, horeogrāfi, gribētos vairāk mūsu horeogrāfs, lai viņi izaugtu tik tālu, ja tik kādi talanti parādītos, ja, kas varētu šo mūsu moderno laikmetīgo baletu, laikmetīgo baletu, contemporary ballet Ja, tas arī tās, tā, tā saucās. Un, bet nu, gan jau būs, gan jau izglītosies un gan jau parādīsies kādas zvaigznes arī šajā jomā. Nu, strādājot eh, mākslas jomā vienmēr ir kādi kuriozi, kuriozi situācijas gan ceļojumos, koncertturnējās, arī tepat varbūt eh, atceroties kādu interesantu atgadījumu skatītājiem no, no pieredzes, kā, kas notika uz skatuves, <laughs> varbūt kāds kurjos atgadījums? Nē, par kurjoziem, nē, nē, tas tā nebūtu, nav. Tik daudz viņi nemaz nav, kā stāsta teātra cilvēki. Kad sāka Dumpis ar Jakovļevu runāt, kas nu tur ir noticis un ko kurš ir pateicis, ja? nu tā ir smieklu jūra. Baletā notiek uh, viss uh, uh, citādāk. Uh, Iestudējot pie, pie Zilās Donavas Lietuvā, Klēpēdas mm, muzikālā teātrī. Es iestarpināju tādu vienu vokālu, vokālu tādu dziedājumu, kas pie mums nav. Mums ir ļoti klasisks un ļoti sens iestudējums, ja? bet tur es iestarpināju dziedātāja, kura ir nedaudz, pa daudz uh, E, kaut ko iedzērusi jautrā prātā ar glāzi rokās, un tad tā bija smieklu jūra, ja? Un vienreiz viņa tiešām bija iedzērusi kaut ko, lai viņa varētu to varbūt labāk, bet tas ir ļoti fifīgi. Uh, Uh, un, uh, jā, nu, toreiz bija uh, smiekla jūra, bet viņa, bet viņa to izdarīja. Viņa nenogāzās, bet viņa, viņa visu, un, un dejotāji viņai piespēlēja to, to klāt. Tā kā, nu, tas bija tā smieklīgi, bet pie mums ir tādi, nu, varbūt māzi kaut kādi kuriozi gabaliņi. Mēs ļoti centāmies būt apzinīgi uz, uz skatuves. Nu, vienīgi, kas bija kurjos, ka man bija daudz gadus atpakaļ. Uh, Es precējos ar Gunti Gailīti, un vakarā bija valdības koncerts. Tas bija dziļš padomi laiks. Un uh, mēs nekur tik ātri nevarējām salauzties, jo bija tāds klikšķis vienā rītā. Lītā, braucam, precamies! Un nekur jau tik ātri nekas, bet mums abiem diviem vienmēr tas ir klikšķis un ir. Aizbraucam uz Jelgavu un braucot atpakaļ ir ļoti daudz dzelzceļa pārbrauktavas un stāvam, un stāvam uz nākošo dzelzceļu, un es nokavēju valdības koncertu. Un tad ir otrā dienā rājiens uz dēļ, paldies Dievam, ka mani vēl neatlaida no, no baleta. Tā kā, nu, tas bija tāds eh, tiešām, tiešām, nu, jā, tāds, un tad es, nu, bez šaubām, ka mēs bijām kopā, un daudzus gadus vēl neviens nezināja, ka mēs esam jau aprecējušies, ka mēs esam, viss jau notiek, mums ir ģimene un tā kādreiz tā kurjons. Kā? Kā, nu kuriet, kā te jūs tā, tu tik ilgi tur ar viņu tur draudzējies un, un tā, es kā, mums jau viss ir kārtībā. Noformēt. Tā kā, tas bija, nu. viss jau noformēts <laughs> sen. Nu, jā, tie tādi Kāda bija šī kuriozi? dzīve ārpus teātra, ārpus eh, no rīta stundās, nu, pēc mēģinājumiem, pēc koncertiem? Ir taču arī visas saimnieciskās lietas mājās un kaimiņi, un, un ierauk, ka nāk mākslinieca ziediem, un kā tā, kā tā eh, saikne ar šiem eh, cilvēkiem? Tās dziļās nakts sarunas. Ah, tā es pateiktu, ja? jo, jo, teiksim, manam vīram bija operas izrādes, uh, Man bija baleta izrādes. Tātad, kad viņš ir brīvs, es esmu aizņemta, un kad es, tad viņš. Ja? Publika, publika, tie laiki, kad nāca pēc izrādēm ar rožu klēpjiem, pielūdzēji stāvot pie mūsu mazām operas durtiņām, tas bija ļoti aizkustinoši. Dienas izraisa, ja? Pie dienesta izaisa durvīm. Pie dienesta ah. izaisa durvīm, jā. Un tas bija, un pat daudz, un pat tādi mazi pūlīši tādi stāvēja un tevi sagaidīja. Ārprāts, kas tās ir pa sajūtām, un tu jūties tik vajadzīgs un tik gandarīts, un ka tavs darbs ir devis kaut ko skaistu cilvēkam, ja? Tas ir ļoti būtis. Un tad tas mazinājās un mazinājās, cilvēki pārvietās, un tad un tad jau bija citas prioritātes varbūt, un citas domas, un citas problēmas, un citas idejas, un tas tā samazinājās, ja? Tie vēstuļu kalni arī par izteiktām, teiksim, pateicībām, ja, ka jūs mums iedevāt spēku un tādu emociju jūru pēc, pēc izrādēm. Tas ir ļoti aizkustinošs, un tas, es nezinu, žēl, ka tas ir apstājies, ja? Jā, nu, pēc tā. padomjēras sabrukuma bija plašāks iespējas arī ceļot. Pirms tam jau arī bija daudz būtis ārzemēs un arī starptautiskās balvas. Uh, ieraugot uh, turienes uh, eh, teātra darbu, kāds ir, bija salīdzinājums un kādi bija šie priekšstati, kas radās? Tas ir nežēlīgi, ka tu esi tas pats, kas ir dejotājs tu... vienalga Francijā vai eh, Dānijā, vai eh, vienalga kurā eh, citā valstī. Un, un tu, nu, tā, tā iekritījā šis faktiski padomu laiks, jā, ka tev bija ideja, nevis tas, kas man krīt makā. Mēs visi mm, strādājām uz, uz ideju. Uh, Um, jā, un kad tas sāk tā pārvērsties, tas uh, sametās uz otru pusi, tad jau, teiksim, bija arī karjeras otrā pusi, jā, tad mēs vairāk to uh, nevarējām izmantot, kaut arī man bija ārkārtīgi labs, uh, interesants piedāvājums Ņimiroviča Dančenko teātrī par vadošo balerīnu, stāties pēc manas uzvaras uh, Varnas konkursā, Ah, ilgi domāju, ilgi apsvēru, vai karjera vai Latvija. Uh, un es biju nesen kā apprecējusies, un es izvēlējos tomēr Latviju. Es domāju, ko es braukšu uz Krieviju tagad, veidot karjeru, un pēc tam, kas būs pēc tam, es vienmēr domāju, kas būs pēc tam, ja? kas man tur sagaida, un labi vien ir, uh, ka tā, Bez šaubām visādi ir šeit gājis, arī dramatiski momenti šeit, kad tev, tu esi faktiski pazemots, iznīcināts un tādā veidā. Bet tam ir jātiek garīgi pāri, ja, jāatrod cits ceļš, citas iespējas. Tad sāk vairāk uz ārzemēm braukt un, un um, taisīja izrādes arī citur. Tad uh, mani uh, sāk aicināt starptautiskos koncertos, uh, konkursos žūrijā piedalīties. Tas bija ļoti pacelājuši un vajadzīgi, ja, interesanti. Un tad bija horeogrāfijas jāveido arī citur, gan Ķīnā, gan Japānā, gan Lietuvā, gan Vācijā. Un, eh, tas mani eh, kompensēja. Jā, bet tagad neliela muzikāla pauzīte. Mēs klausīsimies eh, Baha Guno, Ave Marija, kur savulaik arī Lita Bērs ir izdejojis. Ja? Un Tāds. ar Janīns Pankrats, Pankrats koreogrāfiju un viesturjans. Jā, atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs šobrīd studijā sarunājamies ar 70. un 80. gadu Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra baleta prīmu, horeogrāfi, un arī šobrīd jau mm, gandrīz 30 gadus eh, Lita Bēris ir starptautiskā Baltijas baleta festivāla idejas autora un festivāla direktori. Par festivālu runāsim pēc muzikālas pauzītes. tā turpinām sarunu studijā ar mūsu šīsdienas viesi, ar Litu Bēris, tad 70. un 80. gadu Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra baleta prīma, kā arī horeogrāfi un starptautiskā Baltijas baleta festivāla idejas autori un uh, direktori. Uh, Litu, tātad Turpināsim sarunu par, par šo starptautisko Baltijas baleta festivālu. Tad pirmais, uh, pirmais notika 1996. gadā. Tieši tā. 28 gadu. 95. gadā a, bija a, izbraukums, arī labdarības koncerts Dānijā, Tivolī koncertzālē, kur mēs ar Astru Sterns, arī no Amerikas dāmu, sapazināmies un teicām, vajag taisīt vienu koncertu ar tiem dejotājiem, kas jau ir prom, kas jau ir no Latvijas prom un kas vēl šeit Latvijā, un tad vēl pieaicinot ārzem dejotājus. Un bija tāds koncerts, uz ko arī Kroņprints bija atnācis, un un vēl ļoti prominentas personas. Un eh, izdevās mums arī savākt kādu naudiņu. Un kas tiek ziedota mūsu senioriem, kam bija zem katras kritikas apstākļi, ar šīm pensijām, par ko mēs runājām, kad aiziet ar 40 latiem pensijā, ja pēkšņi notiek maiņas un naudas maiņas, un viss faktiski tā ir totālā nabadzība. Tie rubļi, ja? kas bija krāti, tie pārvērtās. Lūk, un tāpēc mēs arī palīdzot viņiem, senioriem, un um, Rīgas horeogrāfijas skolē nebija ne grīdas segumi, ne aparatūras, nekas nebija. Kaut ko mēs darījām. Rika Helms bija vēl Dāņu kultūras institūta direktora, izcila personība, ja, kas spēja to arī noorganizēt. Un... Um, Tad es tā domāju, tas visur notiek pasaulē. Mēs taču eh, Latvijas balets bija iecienīts, braucām pa visu pasauli nu, pa puspasauli, teiksim tā. Redzējām, tur notiek festivāls, kas tas festivāls tāds ir, ko, ko viņi ar to grib panākt, vai mums arī nevajag kaut ko tādu, un tā es, man vienmēr kaut ko gribējās jaunu, kaut ko citu, kaut ko vēl vairāk, kaut ko, uh, un tāpēc es daudz arī par savu zinkārību, zināt, kā arī, arī varbūt cietu savā dzīvē, bet nekas dzīva esmu. Un uh, pēc šīm tieši Dāņu eh, labdarības koncerta. Ah, es teicu, viss, nākošu gadu dibinām festivālu un starptautisko Baltijas baletu festivālu. Un viss, kurā eh, arī brauc cilvēki no ārzemēm, ne tikai no Baltijas, bet no visas pasaules var braukt uz šo festivālu. Ja? Faktiski es tā izlauzu šo ceļu, uh, un atbalstītāji, kad es lūdzu kādu pienesumu ja, šim festivālam. Bet kas tas ir festivāls? Kāpēc to Latvijai vajag? Kas, ko tas vispār nozīmē? Sākums bija ļoti, ļoti sarežģīts, ļoti grūts. Nebija ne mobīlie, nebija ne um, interneti, nebija vispār nekas. Uh, ar klubmašīnīti, kā es saku, klubmašīnīti, jā, noklabinājām visus un sūtījām pa faksiem, eh, kur vajag, un tomēr mēs izdarījām šo varoņdarbu. 96. gadā atbrauc izcils, um, tad Somijas balets atbrauc, Nacionālais balets pirmo reizi, un parādīja moderno, eh, ļoti modernu, Jorma Otinens bija viens no izcilākiem modernistiem pasaulē parādīja, bet un simfonija, par ko man lamāja, ko Beire mums ir atvēlējis, atvedusi, kam tas mums Tā bija avangardiska uzdrošināšanās. Tieši tā, un kas tas vispār ir, mm. un tā kā viņš ir tāds festivāls ir kā izglītojošs projekts, ja, kur es parādu, kas ir citur, un uz kurieni mums eh, jāvirzās, jāmācās varbūt, bez šaubām jāpaliek pašiem par sevi. Mm Mēs esam bagāti ar savu kultūru, ar savu mākslu, ar savām idejām e, un e, vērtībām, e, kultūras vērtībām, bet ir arī jāsmeļās no turienes. Tagad tas ir tik vienkārši apskaties visu tikai internetā vai aizbrauc vai, vai <laughs> piedalies visādās meistarklasēs pasaulē un piedalies konkursos lielās kompānijās un tevi vai nu pieņem vai nepieņem, jā, bet stabilitāte vairs nav. Tu noslēdz līgumu uz vienu gadu. Un pēc gada ir atkal konkurss, un ja tu neiztur to konkursu, tad sveiki, jāsaka, ja? un tevi eh, vairs nekur vairs nepieņems. Ja tu neiztur tos konkursus ļoti nežēlīgi, bet tāda ir pasaule, tāda ir pasaule tiekšanās uz augšu. Nu, lūk, un tā sākās šis uh, festivāls, un tad 97. gads pirmo reizi es uzdrošinājos um, šo labdarības koncertu, uh, veidot stacijā. Man viss teica, kā stacijā, ko tas nozīmē, ko, ko tas, kas tas vispār uh, ir. Un tur tāda brīnišķīga, viena tāda plaša telpa bija. Ja? Uh, tieši tur, kur ietur kases tālāk, jā. uzgaidāmā zāle, no kurienes mēs braucām arī mūs uh, uz vilcienu, kad mēs braucām uz ārzemēm, jā, tad tur mums bija skaistas sagaidīšanas un atvadīšanās, jā, tā lielā zāle. Un uh, tad, kad es ieraudzīju, šo, kad es netiku stacijā iekšā, ka tur bija tūkstošiem cilvēku, kas gribēja šo, kam bija vajadzība šo koncertu, uh, redzēt, un mazie bombzīši, mums bija tāds lielas tumbas uzlikts sānos, nu, tāds milzīgs, kā agrāk bija. Un tie bombzīši bērniņi bija uzrāpušies augšā uz turienes, mutītes pavērtas, viss klusums, kapa klusums, nebija nekādas ne zādzības, ne kliekšanas, ne pārmērības, nekas. Visi baudīja šo mākslu, un es biju pati šokēta par to, ja pēc tā man koncertu vairāk neviens neprasīja, vai tur, vai vajag taisīt. Un tā es taisu gan drīz katru gadu šo stacijas koncertu. Un visi priecājās bez gala. Un pat, pat, pat ir zirgi dejojoši, dejojošais zirgs pie zilās donavas ir zirgs arī, ja? Un ieved ar, ar, karoti, ar karietis zirgu un, nu, skaisti, ja? Arī šogad baleta festivāls jau tojās, 29. Startautiskais Baltijas baleta festivāls, un par tā norisēm un par tā programmu, ko mēs tur redzēsim. Jā, norises ir eh, šogad, eh, var teikt, aktuālas. Sākam ar um, mūsu uh, labdarības koncertu stacijā Origo uh, jaunajā uh, korpusā, ja, kur ir arī ļoti plašas teritorijas, ātrijā. Un uh, tur var teikt, nāk jaunie. Jaunie choreogrāfi, jaunie izpildītāji, kas ir gan um, kultūras akadēmijas uh, jaunie dejotāji, gan baletskolas jaunie dejotāji, gan mūsu izcilo uh, skolu un uh, dejas uh, studiju dejotāji, kā dēmo, kā būras, kā benefits, kā dzirnas, Un vēl, un vēl, um, vienmēr ir arī kāds muzikāls priekšnesums jaunie censojas. Tas ir tas jaunākais, kas nāk pie mums, ja? un kā šīs studijas un skolas saprot šo uh, horeogrāfiju un dejas valodu, kurā virzienā mēs virzamies. Tas ir, jā, tāļa sila studija, kurš notur arī šo klasisko uh, formu un uh, tālāk virzību klasiskam baletam, ja? Uh, Lūk, šādi, šā, šāds ir šis atklāšanas koncerts. Ļoti lepojos par šo krāsainību un bagātību. Un tad mums ir izstāde 4. jau datumā, 4. oktobrī, um, um, galerijā centrs, kur, kur kādreiz bija upīte Rīdzene, uh, kur mēs tagad staigājam, un tur bu, izrādās, ka Tartu baletam, nacionālam baletam, ir 85. Un šai sakarībā mēs veidojam uh, izstādi, un eh, šajā, šajā arī ātrijā būs šī uh, izstāde ar tartu uh, Vanemuines teātra balets solistiem, un ļoti saistoši izrādi balets un vide – tā ir to vide, ja, visa arhitektūra un kā viņi to saprot, savieno. Jā, un bez šaubām nākošais koncerts, pat ko es arī satraucos, kā šie mākslinieki varēs atbraukt. No Kijevas. Es nezinu, no Kijevas modernais balets um, Radopakli Taru, viens arī no izcilākiem mm, modernā baleta uh, eh, horeogrāfiem pasaulē, kas arī pie mums, uh, mūsu nacionālam baletam ir studējis uh, balets, bet būs jaunākā programma ar Pētera Vaska mūziku, arī par ko es ļoti lepojos. Izprast Pētera Vaska mūziku, kā jau mēs runājam iepriekš, ir sarežģīti, bet galvenais viņiem nokļūt zēnus vispār nelaiž no uh, kara apstākļos ārā, šobrīd, kara jā. Mm. apstākļos, mm. atļaujas dabūt ir ļoti sarežģīti, kā ar braukšanu, kā nokļūt varbūt līdz Kišiņai, vai varbūt, ka mēs nokļūsim līdz Kišiņai vai ar kaut ko, jo tur vēl ridu, lido Air Baltica, Jā, tā kā es, es ļoti uztraucos, bet uh, cenšos um, uh, to, izdarīt. Mums ir vienkārši pienākums viņiem, un tas saucās dejot, lai dzīvotu. Es domāju, tas viņiem ir pats aktuālākais, ar to viņi saskarās katru dienu. Ja, nu, šādi izrāda. Tas ir 7. oktobrī. Es ceru, ka šī izrāde būs Nacionālās operas jaunajā zālē. Um, un tad ir nākošais moments, man ļoti pat, patīk arī, un es cienu spāņu, uh, flamenko stilu, uh, gan arī uh, moderno spāņu, gan arī klasisko spāņu flamenko būs izcilais Antonio Andrade, viņa ģitāra skan vienreizēji, un viena no, mm, no nu, slavenākām uh, um, eh, dejotājām, flamenko dejotājiem, kuri, eh, kuri dievišķi to dara. Tas būs Čehov Krievu teātrī izrāda būs. Um, eh, Rīgā būs um, 14. Mm, eh, oktobrī, tad vēl mēs rādām ogres izcilā kultūras centrā, brīnišķīgu teātri, es viņu sauc par teātri, ar skatu kultūras centrā ogrē, ja? brīnišķīgi ar gaismām, ar visu, ar skatītāju zāli, ļoti jauku, jauku fantastiski, jā, mums gan nav nekāda koncerta zāle, bet piedošana, mēs vēl tikai gaidām un vēl tikai rēķinām un vēl tikai projektējam un nevaram izprojektēt un izstrīdēties, kur tad nu, tas varētu būt. Ja? Bet šis flamenko es lepojos, ka viņi būs šeit Rīgā. Tas, kas dod cilvēku dvēselē tādu brīnišķīgu atbrīvotību, ja? un to aizmirsti visu, kad tu skaties uz šo, uz šo fantastisko dejas, eh, dejas veidu un šīm personībām. Un, um, jā, un cita pasaule. Citu pasauli rāda Lietuva. Eh, Baltijas eh, modernais, modernā baleta teātris. Eh, it kā tuvu, bet mēs neko nezinām, kas notiek Lietuvā. Lietuvā ir tik krāšņi uh, teātris, tik krāšņas baleta trupas un privātās baleta trupas. Un eh, viena no eh, šīm trupām, Baltijas baleta teātris, brauks uz šejienu un rādīja citu pasauli depešmodi. Saka, kā jūs varējāt kaut ko tādu mūsu nākotni, kas sagaida cilvēci nākotnē ar visām tehnoloģiskām un gaismu efektiem eh, ļoti izteiktiem uz skatuves, ja, salikt kopā ar depešmodi. Jā, Mēs to ieraudzījām. Mūzika ir mūžīga deja attīstās viss uz augšu, aiziet uz kosmosu, ja? Kā mē, kādi mēs būsim pēc simt gadiem. Dievs vien zina, kādi mēs būsim, par ko mēs domāsim, kādi būs mūsu ideāli. Ja? Tas ir ļoti saistoši. Viņi domā ļoti uz priekšu, uz tādu progresīvo uh, baletu. Uh, par to man ir prieks, jā. Un kā skatītājs būs... pieņem šo moderno baletu, nu, jo, piemēram, uh, nu, dziesmās mūzikā, ja mēs zinām, ka Raimondam Palam ir tomēr melodija līdz šim bijis, tad tagad ir tie reperi, nu, kas īsti vecākai paudzē vairs nav pieņemami. Eh, varbūt vecākā, jā, es varbūt arī eh, līdz galam daudz ko nesaprotu. Viss hip hopus un, un break dance un tā tālāk, kurš tagad ir jau kā sports, lūk, olimpiskās spēlēs jau ir eh, šie breiki jau un uzvarēja lietuviešu meiteni. Lietuvai ļoti spēcīga deja. Visās pilsētās ir teātri, baleta teātri, ja, kur viņu, viņu dejotāji var dejot. Bet šeit šī ir starptautiska kompānija, lietuviešu kopā kopā ar Itāļiem, ar Argentīnu, ar, ar visu. Ja? Šī eh, ļoti slavena kompānija, un pirmo reizi viņi atbrauca šeit. Es viņus uzaicināju pirmo reizi, lai mēs redzam, kas notiek arī a, mūsu tuvējās ārzemēs, var teikt. Un tā kā esmu tagad arī mm, kultūras ministrijas lielās dejas balvas žūrijā, man ir ļoti interesanti skatīties, ko mēs varam, kā mēs domājam modernā laikmetīgā dejā. Mums ir četri veidi, kurus mēs vērtējam, tas ir balets, tas ir laikmetīgā deja, tas ir mūsdienu deja, modernā deja un tautas skatuviskā deja. Visi šie četri žanri, kas ir ļoti svarīgi, kā viņi attīstās Latvijā, ko mēs varam dot kādu pienesumu, ja? Nu, tā kā neiet vienkārši, mēs redzam ļoti daudz ko eksperimentus arī, kā iet Latvija, kādā virzienā horeogrāfija un tas domsveids, ja, u, u, kā, kā mēs domājam, uz ko mēs virzamies, ja kādas prioritātes un tā. Uh, Um, jā, tas ir ļoti saistoši. Nu, masveidīgā horeogrāfija tomēr ir šie dziesmas svētki, tautas dejas, jā, nu, varbūt nu, tas ir kaut kas cits, tā ir tautas dvēsele. Tautas dvēsele, jā. Tā ir tautas dvēsele, kur, paldies Dievam, mēs viņu saglabājam, mēs noturam ar visiem koru šiem centieniem saglabāt arī izglītībā, ja, šies dziedāšanas spējas un varēšanas. Višķiņi atpaliek deja varbūt, drusciņi drusciņi atpaliek ar ideju. Mums vajadzētu būt aktīvākiem un atbalstošākiem mūs, lai mūsu eh, dejas eh, trupas eh, daudzvei, būtu daudzveidīgākas un atbalstīt arī varbūt kādu jaunu teātru, baleta teātru veidošanos, par ko es jau runāju 20 gadus, ja ne vairāk. Un, bet, kas lēni nāk, tas labi nāk, es saku, bet nu, ar Dievu palīgu, ja var būt, ka būs dzirdīgs auss, lai mēs arī šo spētu, lai mēs neatpaliktu no, eh, no mūsu kaimiņu valstīm. Ja mums klausītājiem ir bērni, mazbērni, kā varbūt viņus motivēt vai atrast uh, to, to, to viņu, viņu noslēpumu, ka viņš var, var sākt mācīties baletu jau? Nu, tā, tā ir ģimene. Ģimene, audzinātība tikai ģimene. Viss nāk no ģimenes, viņu vajadzības, uz ko viņš arī, kā viņš attīsta savu bērnu, ko viņš dod kādas iespējas apskatīties viņu bērnam, vai viņš redz teātri, vai viņš redz baletu, vai viņš iet uz izstādēm, uz gle, vai viņš iet uz koncertiem, virsot uz kādiem instrumentālo, eh, varbūt specialitāti vai kā. Viss no ģimenes, šī ievirzīšana, tikko tu nevirzi bērnu, nu bērniņš, lai izvēlās pats, un tā tas bērniņš iet līdz vidusskolai, spēlē un kā netiek, nekur tā netiek uz priekšu. Jā, viņš, viņam nav sajēgas. Tātad dot bērnam šo daudzveidību, jā, nākt un skatīties pēc iespējas. Saprotu, ka tas nav vienkārši mūsu laikā. Uh, viss, diemžēl, maksā naudu, ja? bet nu, ir tomēr jādod bērnam arī, un tā jau tu sāc saprast, ā, viņam tas ir, ja, uz ko viņš grib, kas viņam patīk, kas viņam padodās, ja? un tādā veidā varbūt virzīt vairāk, bet citā tukšumā, nu, ka nekas nav, tad arī nekas nebūs. Vai, vai šodien, piemēram, šajos neatkarības gados, mēs neesam daudz pazaudējuši no šīm garīgām vērtībām, vairāk uh, esam nu, tā, tādi materializējušies un tiecamies pēc, pēc naudas, pēc, pēc tā, ko mēs arī kur tad iet studēt, arī eh, ja apskatās, ja, nu tās varbūt profesijas, kuras ir, ah, nu pēc tam Juristi, viņš būs jā. nodrošināts, mm -hmm. jā, pēc tam viņš būs, tā teikt, cik eh, labi viņam dzīvē ies. Ja? Nu, pēc tā jau arī tādi, tādi kriteriji, ja? nav vairs tas aicinājums. Programmētāji, datoristi maz, daudz pelnīts. Jā, jā, jā, maz ir tāda, ka tas dvēseles kliedzien, jā, es to gribu darīt, vienalga, kas būs pēc tam, mm. ja? bet es virzīšos pa to, un to jau var dažādi ievirzīt. Nu, šodien tev ir tie 5 santīmi, bet uh, rītdien tev būs 5, lat, 5 eiro. Ja? Es līdz <laughs> tieši varbūt, gribēju ja? piebilst, ka šodien atgriezīsies no Parīzes Parīzes olimpiskām spēlēm, parolimpieši, ja, ko Lūk. viņi ir sasnieguši. Divas zelta medaļas sudrabs cilvēkiem, kas ir ar kustību traucējumiem, kas ir parādījuši, ko viņi var izdarīt. Tieši tā, un uh, tur mūsu uh, pāriem olimpišiem ir jāskatās un jāņem piemērs no šiem cilvēkiem, ja, kuriem viņi ir, <laughs> varbūt viņi nevar, vai viņi ir bezcerīgi, vai kā. Nē, visu var, tas ir gribas spēks tikai un vēlēšanās to darīt, ja, un attīstīt. Caur nevaru sports ir ļoti nežēlīgs arī, ja, ļoti nežēlīgs. Bet eh, tāpat kā balets, tāpat kā dēja ir ļoti nežēlīgi, ja. Bet tāpēc cīnies, tā ir cīņa. Šīs profesijas ir cīņa ar sevi un ar vispārējo. Bet eh, nu, šajā dzīves laikā, ka, kamēr tu strādā par baletdejotāju, ir jāievēro arī kaut kādas nu, diētas vai kā, lai nu, cilvēks ne, nepaliktu resnāks. Mēs esam ļoti paškritiski pret sevi. Mēs esam ļoti pār... Es abrīnoju atkal, man jāatgriežas pie Gunta Gailīša, pie savu vīra, kurš šos visus garos gadus izturēja. Izturēja, jo es jau negatavoju. Es jau negatavoju neko. Man tur pietika kafīņa un, un šokolādīta un kaut kas šur tur šā tā, starp citu <laughs> varbūt ieist, ja nomirusi vēl neesmu. Bet eh, jā, par to ir jādomā māksliniekiem un tomēr katrs kilograms ir, ir jāpadomā un estētika kāds, kādu tu eh, būsi uz skatuves, estētiskais moments, ja, un partners kāds tev, ja. Nu, tev šoreiz ir kāds kilograms klāt, man viesturs pēkšņi saka, ja, ah! oh, man uzreiz aizraujas elpa. Viņš... Nē, bet to jādabū un bez šaubām. Tas ir ļoti sarežģīti, kaut arī tā ir tehnika, uz kā zēni darbojās. Tā ir viss tehnika, ja, kā tur notiek viss tās augšā, augšējās neiespējamās um, divdējas un tam līdzīgi, ko radu pakļetārus ar saviem māksliniekiem, Ukraiņiem, Kijevs baletais. Viņš tais neiespējams versijas. Tas ir kā tie dejotāji vispār viņa tās fantāzijas var savīties un atkal atpīties atpakaļ atpakaļ, un pēkšņi viņš lido kaut kur gaisā, ja, un viss tas notiek, nu, brīnišķīgi, tiešām brīnišķīgi, bet tā ir, jā, tas ir darbs pārsvarā visu dienu. Tātad Startautiskais Baltijas baleta festivāls tātad jau sāksies ar 3. oktobri, un pulksten 17. ir bezmaksas labdarības koncerts Tirzniecības centrā Orīgo, tātad 3. oktobrī 17. no klasikas līdz avangardam, tātad festivāla sākums, un tas ir uh, bez maksas. Citos gan būs arī fotoizstāde, dejas lidojums, jā, atgādināsim mums klausītājiem. Jā, dejas lidojums, bet deja vienmēr lido. Vai uz zemes, vai virs zemes, vai mākoņos. <laughs> jā, tātad mūsu saruna tuvojas noslēgumam, un ko gribētu novēlēt mūsu rādījām arī klausītājiem? Vai izturību, dvēseles skaidrību par sevi nebaidīties no grūtībām, neievilkties sevi, bet meklēt mērķi dzīvē. Tikai ar mērķi tu paliksi dzīves un aktīvs visu laiku un nekad nemest plinti krūmos. Vienalga, cik ir grūti, vienalga, cik ir grūti. Tā kā uz priekšu Latvija. Paldies, teiksim lielu paldies Litai Bēris Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra baleta prīmai, horeogrāfai, kā arī starptautiskā Baltijas eh, baleta festivāla idejas autoriem un festivāla direktorei, kas šobrīd pabija ar mums studijā, lai dalītos eh, atmiņās un iespaidos par eh, nu, savu darba mūžu. Paldies, Līta! Paldies, ka uzaicinājāt! Būšu priecīga atkal pēc kāda laika šī mazajā, omulīgajā, brīnišķīgajā studijā atnākt un parunāt par dzīvi. Torņa kalna. Torņa kalna, jā, manā brīnišķīgā mīļajā Torņa kalnā. Paldies, paldies. Mm. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marijas studijas viesiem. Ik pirmdien, 2013. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.